Augusta Olmes estis franca pianisto cae componistino de Irlanda cae Cota de Veno, nascita en Pariso. Si comensis studi musicon ec de sia dec tri iaragio ce quelcai privatai instruistoi. Circa usiai dudec nau iaroi, si igis studento ce Cesar Frank quium si consideris sian veran instruiston. Augusta Holmes publicigis sian fruain vercoin sub la vira pseudonimo Herman Zenta, char virinoi en tiama Europa sozio ne estis rigardita i seriose kiel artistoi. Tio cio casis ancau ce aliai componistinoi, kiel la poste reconitai Fanny Mendelssohn kai Clara Schumann. Augusta farigis influa figuro en franzai musicai circloi, same kiel en literaturai salonoi. Bela cae vigla, si giuis la companion de poetoi kai musicistoi. «Mi ciu estis enamiginta i ar si», komentis Saint-Saëns, ciu volis etsigi cun si. Spite la multain admirantoin ciu in si havis, si neniam ge etsigis, sed cumbivavis cun la poeto Catille Mendès cun ciu si havis quin infanoin. Quancam si farigis genia pianisto, si atingis distingon exclusive per sia i componajoi. Augusta Olmes preferis scrivi pri epopeae classicae au mitologiae temoi. Si mem verkis cae la textoin cae la musicoin de prescau ciui il sia i componajoi, cantatoi, sinfoniae poemoi, oratorioi, Quelcai vercoi por solo da pianu, pliol sen tride canzonoi cae quar operoi. Sia unua opero estis Ero Eleandre, al tiu sequis Astarte cae Lancelot du Lac, cae poste sia quar acta lirica opero La Montagne Noire quiu estis productita ce la granda opero en 1895, sed estis nebone ricevita, eventuale pro giai malmodernai Wagnerai influoi. Trovigias multai paraleloi inter la musico de Augusta Holmes cae tiu de Wagner, Tio devenas de la forta efficu quium lia musico faris en la dec-trii jara Cnavino quiam si audis unuan foion la musicon de Wagner qui es influa companis cin dum sia tuta vivo. Unum en la plei rectae exemploi de stila similetso audeblas en la Valquirioi de Wagner cae Roland Furiosa de Olmes. Ambau bercoi usas cromatismoin cae similen orchestain coloroin. Sia modelo estis la granda orchestro, sia musico havis grandan amplexon cae vigletson. Augusta shatis ancau drama in sinfonioin cae sinfonia in poemoin sed sia plei granda successo estis la horei vercoi, ciel la argonautoi ludis pro patria cae odo triomfale. Si versaine estis plei bone memorita pro siai canzonoi, ciui ancau shainas orcesteblai por la festado de la centiara jubileo de la Franza Revoluzio en 1889, Augusta Olmes estis comisita por verki la triumfam odon por la universala exposizio, laboro quio postulis proximumi 1200 musicistoin. Tiam estis generala opinio che virina i componistoi devus limigi sin al pli malgranda genroi. Tio havis efficon en la ricevo de la musico de Augusta Holmes. Quancam laudita pro sia crei vezzo, si, ciel multai aliai componistinoi, estis criticata pro la transirado de limai stiloi quiui estis consideritai vira territorio. Saint-Saint, en recenso de la argonautoi, elscarigi gian troan virezzon. Ethel Smith prescribis la laboron de Augusta Olmes, declarante que sia musico enjavas juvelo in cisita in fari de iu quiu ne estante inter la gigantoi, sciis ciel trancigemon.